nu är det nog dags för något mera svängigt igen. För annars sitter väl Kenneth här och somnar. Och jag också kanske. Åh nej, det gör jag inte. Jag tyckte det här var riktigt trevligt att sitta här och småprata och spela skivor för er. Och nästa melodi, eller rockmelodi, ska Krishan här uppe på Radio Syd få svara för. Han ska sjunga någonting för oss som han kallar Blue Swede Shows. Well it's one for the money, two for the show, but to get ready now, go get go, but don't. Step up my blue suede shoes. Well, if you're doing the mean, gonna lay on my blue suede shoes. Well, they can knock me down and step on my face, sending my name all, all the place.